вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці чужая бацькаўшчына 1900 38 год. Сцены з жыцця заходняй Беларусі нанізаныя на лёс міці Корсака, вясковага хлопца, які піша небяспечныя пад польскай уладай вершы. Небяспечныя, бо яны пра Беларусь. Міця яшчэ не ведае, што яму пагражае за ягоную паэзію, а старэйшы лаўрэнцарык ведае. Тым не менш бласлаўляе юнака на пакручасты і цярністы шлях. Так я к тому тебе. Весушка, милая родная, мать соломенных страх. Слух и кажу, не на смех, худко уже будешь свободная. Добро, вельми добро. А то ведаешь, мне тут один учитель, белорус, едет з-под Зельвы. Заварившийся кажа, я по-белоруску Так что ж, гонар мае, што ён свайго выраксе. Урэшце здарыцца так, што міце ў сшытак з вершамі сваімі і чужымі патрапіць у рукі паліцыянтаў. Хлопца выклікаюць у мястэчка, у пастарунак. Паліцыянт, які сядзіць за сталом, знаходзіць у міцевым сшытку верш Масіма Богдановича пагоня. Толькі в сэрце трывожным пачую, за краину родимую жах, вспомнил острую браму Швенту и пояков на грозных конях. А, то с тих, кто же шукает он Беларусь. А на что я ее шукать? Я на под ногами. То правда, что под ногами. Бо на версии не была и не будет. другі паліцыянт абыходзіць міцю ззаду і наводмаш б'е яго па твары надумаўся сваімі вершыкамі свет перайначыць смартаж яшчэ хвост падымае праз поле вяртаецца з паліцэйскага пастарунку ў сваю вёску. Ён атрымаў жорсткі урок, які можа застрашыць на ўсё жыццё, а можа толькі загартаваць у сваіх перакананнях, таксама на ўсё жыццё. Пакуль жа міця не вытрымлівае пабояў і валіцца проста сярод поля на чэзлую халодную траву. без ніякага следу павінен згінуць, растаць як дым у гэтым бясконцым свеце. І пасля мяне не застанецца нічога. Няўжо гэта праўда. Мне хацелася складаць вершы, зрабіць нешта вялікае на гэтай зямлі, дзеля сябе і дзеля сваіх людзей, Няўжо ніхто не будзе ведаць, чым ты жыў, пра што думаў, што рабіў. Вы слухаеце радыё Свабода. Чужая бацькаўшчына. Праз 20 гадоў ад выхаду на экраны мы пераглядаем гэты самы беларускі ў гісторыі мастацкі фільм ягоны творчы і нацыянальны феномен у перадачы вострая брама. Пачынаецца фільм з незвычайнай сцэны. Мужыкі капаюць вялізную яміну перад хлявом, у якім зачынены шалёны конь. Калі яміна гатовая гучыць крык, адыдзіся і жарабец выскачыўшы з хлява абрынаецца ўніз. А за ўсім гэтым назірае хлопчык. Гэта міця корсак, яшчэ малы, ролю якога грае дзесяцігадовы зміцер бартосік, сталы аўтар нашай перадачы. Яшчэ раз ён з'явіцца ў фільме ў самым канцы, калі будзе праводзіць корсака ў шырокі свет, нібы сымбаль ягонага дзяцінства. Інакш кажучы, і пачынаецца і сканчаецца чужая бацькаўшчына маўклівым поглядам малога бартосіка. Я даю слова бартосіку сталаму. 20 гадоў таму на экраны Беларусі выйшаў фільм Валерія Рыбарова чужая бацькаўшчына. Я памятаю кіназалю, у якой дзясятак маіх аднакляснікаў складаў немалую частку прысутных. Аднакляснікі прыйшлі глядзець на мяне. Зрэшты той эпізод на пачатку фільма быў бадай адзіным, што мы ўсе запомнілі. Да фільма мы тады проста не дараслі не маглі спасцігнуць клопата галоўнага героя міці корсака які нічога кепскага не рабіў пісаў вершы і невядома за што быў збіты ў паліцыі гадоў праз 10 ужо сам захоплены пошукамі беларусі я ізноў спаткаўся з чужой бацькаўшчынай не змог адысці ад экрану кіно заварожвала ледзь не кожным кадрам дакладней у карціне не было ніводнага прахаднога ці непрыгожага фрагмента. У карціне персанажы жылі сапраўдным жыццём. Па праглядзе кіно мяне ахапіла радасць. І за тое, што сам патрапіў у шэдэўр і за той факт, што ў Беларусі, аказваецца, можна зняць кіно самага высокага кшталту. Прычым у брэжнеўскія часы. Пра што зусім не думалася, дык гэта пра тое, што пройдзе няшмат часу і новых міцяў корсыкаў будуць ізноў збіваць у пастарунках, ізноў за пошукі Беларусі. Але як на нашым партызан фільме здарылася чужая бацькаўшчына. Па адказ я звярнуўся да галоўнага аператара стужкі Феликса Кучара. Я прачытаў тырама. Я лёту як дурны па студыі даваў усім чытаць рэжысёрам казаў во глядзі вот трэба ж здымаць а тут неяк так это ўсё учынілася что мы ж ведаем эту дэмагогію партыйных работнікаў давайце наша нацыянальная а калі пачалася гаворка на якой мове здымаць ну зачем на беларускай ніхто же не понимает давал чытаць розным рэжэсарам прычым у асноўным гэта былі людзі мясцовыя тутэйшыя з вёскі з мястэчка але іх гэта не тое што не цікавіла яны ў гэтым не бачылі адпраўную кропку мастацтва вось што уразіла а я узнік рыбару. Выпадак. Мы ведалі адзін аднаго. У нас быў аднолькавы погляд на мастацтва. І ён за гэта ўхапіўся, хаця сам мовы не ведаў, але адчуў, што гэта мастацтва. Нават я быў здзіўлены. Мы здымаем эпізод. Акторка руская, актор рускі. Ён іх прымушаў, гаварыць на беларускай мове на мове адамчыка <laughs> не такая простая як казаў мой бацька калі я браўся за адамчык будзеш маньчыцца з гэтай мовай я і то <laughs> прачытаў одну старонку і то ўпаці Для мяне тое лета 82 году было шчаслівым часам першага знаёмства з сапраўднай беларусій. Уявіце расейскага падлетка, для якога Беларусь абмяжоўвалася цэнтрам гомеля і якога лёс закідвае ў заходнебеларускую вёску на літоўскае памежжа. Я зрабіў тады вельмі важнае адкрыццё. Беларусь жыве. Прычым на карысць яе жыцця гаварыла ўсё, што я бачыў ды чуў навокал. Акрамя жывой мовы мяне ўразіў стары драўляны касцёл подцягнуўшыся на дзвярах, я зазірнуў у пыльнае шкло і ледзь не самлеў. Пасярод запавучыненага храма стаяла старая чорная масыўная дамавіна. Гэта не была дэкарацыя. Дарэчы, у рыбарова і не было ніякіх дэкарацыяў, всё сапраўднае, і хаты і адзенне і людзі. А маю цырульную фрызуру груба абкарналі нажніцамі, каб быў на чалавека падобны працягвае спадар кучар такі прыклад была такая фраза у адамчыка заходзіць там нехто ў хату а алеся заходзіць і кажа что вы тут бруд развялі і неяк за гэта ухапіўся рыбаровы кажа глядзі якая розніца ну что вы тут бруд развялі а парус ну что вы здесь грязь развялі ўсё мяняецца что акрэсліць цяжка калі ўсё змяняецца для актора мяняецца прынцыпова гэта іншая артыкуляцыя іншы выраз твару іншая рытміка а ў кінематографе гэта ж візуальны вобраз некаторыя кадры сцены на гэта трэба было б цяпер ужо адважыцца а тады я об этом не думалась напрыклад у 150 метров 5 минут на гульном плане Мондрыха у темном гумне монолог Мондрыхи. 5 минут. И камера стоит непохисно на гульном плане. <laughs> Ну, такое расшится. А вот атрымалось все добро. Калип я теперь сдымал таки кадр, то такі бы свет я не рашыўся паставіць. Я і тады не рашыўся бы, калі бы не падтрымаў рыбару, рабі, <laughs> кажа, і атрымалася. Большасць копій гэта вельмі паказальна былі на рускай мове. І для мяне который у первый раз поглядел кинотеатр на русской мове, это был Перун сирот ясного неба. Ну, например, особливо и рыбра убрался. Есть народные примуки. Перекладать их вельми складано, коли можливо. Ну, заходит Владимир, старый молодьбит, у хату. Кармунин. Уже темно было, зима, ён там на двор схадзіў заходзіць зачыняе дзверы і кажа ну і зіма хоть на воўка узлезь і асабліва рыбарова абураўся ну что яны там пераклалі ну і зіма не видно не згі ну астаўце гэта так як ёсць тут же адчуваецца что да чаго ці не таму і нам не пайшоў прэм'ерны паказ што глядзелі мы яго па-расейску гаворыць крытык алла бабкова калі гаварыць пра адлюстраванне нацыянальнай самаідэнтычнасці то ў нашым кіно валерый рыбару зрабіў гэта першым успамінае той поток захопленых водгукаў які хлынуў калі чужая бацькаўшчына пайшла па кінотэатрах і фестывалях маю на увазе кінакрытыкаў і кінематаграфістаў а не гледачоў бо глядач у такіх карцін бывае выбарчы гэта так званое цяжкае кіно і ў беларускіх і у мясцовых крытыкаў было агульнае адчуванне адкрыцця невядомай гістарычнай прасторы і людзей якія клічуцца заходнімі беларусамі і што дзівосна зрабіў гэта рэжысёр рускі па паходжанні. Нарэшце адзначалі вельмі высокую пастановачную культуру, якая нагадвала жывапісныя палотны, асабліва калі дзеянне адбывалася ў інтэр'ерах. Дзіўна, што пасля чужой бацькаўшчыны я нічога больш беларускага у беларускім кіно прыгадаць не магу, а прайшло ж 20 гадоў. З чужой бацькаўшчынай атрымалася інакш. Няўжо вся справа ў свежым, дакладней чужым поглядзе на гэтую зямлю. Андрей Дружкін, выканаўца ролі міці Корсака, актор маскоўскага тэатра Лком. Наталля Бражнікава у фільме Алеся, акторка з Петербургу, а сам рэжысэр родам з Саратова працягвае алла бабкова валерый рыбраў рэжысёр максімаліст калі ён бярэцца за працу над фільмам усё павінна суадносіцца з яго высокімі запатрабаваннямі По майму глыбокаму перакананню самая вялікая страта для беларускага кіно гэта нерэалізаваны рыбаравым працяг фільма чужая бацькаўшчына. У першай палове 90-х гадоў ён рыхтаваўся да здымак стужкі голас крыві брата твайго, але міністэрства культуры стужку закрыла. Рыбарова гэты адказ каштаваў яму 13-гадовага маўчання ў кіно і тое красамоўна характарызуе нашу кінасістэму. Змаганне з гэтым монстрам кінасістэмай верагодна адымае ў пастаноўшчыкаў фільмаў нашмат больш сілаў і энергіі, чым сама праца над фільмам. Сам валеры рыбараў згадвае, што быў уражаны адкрыццём. Тэма заходняя Беларусі аказваецца замоўчвалася. Апроч таго, чыноўнікі і рэдактары Беларусь фільму выключалі з плянаў творы быкава, касько, пташнікава, адамчыка як слаба мастацкія. Слаба художна аказаўся быкаў, пташнікаў, касько, адамчык, цвет тогда беларускай літаратуры. У выніку заключэння дзяржкіно па фільму было разгромнае. Рэжысэру прапанавалі зрабіць фільм па-за часам і прасторай тэма каханне на хутары. І прыйшлося падманваць асноўную лінію міці корсака да часу не выстаўляць і здымаць гэты матэрыял практычна нелегальна. Інакш кажучы у прапанаваных хлуслівых умовах, каб не рабіць хлусню, даводзілася хлусіць чыноўнікам. Як той казаў мінус на мінус дае плюс. Калі ж праўда стала яўнай, гэта быў сапраўдны скандал. Але тут выратавала тое што карціна атрымала прызнанне на ўсесаюзным фестывалі но это не спасрыы творческой группы у нас же была творческая группа редкі калеці група аб'ядноўвала найлепшага аператара і найлепшага мастака студыі і кампазітар быў пётр альхімович не кажучы ўжо пра выдатных артыстаў група была поўная сілаў і жадання здымаць працяг гісторыі міці корсака паводле раману вячаслава адамчыка голас крыві брата твайго з голасам крыві брата твайго очень сложная історія после принятия картины на Всесоюзном фестивале, мы сразу подали заявки на продолжение. Через уже несколько лет мне удалось включить в план «Голос крови твоего» и запуститься в соподготовительный период. Мы выбрали вне свеженатуру, казарму, где была подлинная казарма довоенная, где были. Но в это время уже шел развал киностудии. она разворовывалась, нищали цеха, ориентация была выбрана руководством студии на услуги. Уже все разговоры о национальном кинематографе были забыты. Варта дадать, что российский переклад назвы «Чужая батьковщина» как «Чужая вотчина» обурил увесь коллектив але зрабіць з гэтым нічога было нельга. Гэткае прыніжэнне было платай за творчае свавольства. Рыбараў красамоўна кажа, што такі пераклад усё адно, што чужое отечество назваць чужым агародам. Вы слухаеце радыё свабода чужая бацькаўшчына. Праз 20 гадоў ад выхаду на экраны мы пераглядаем гэты самы беларускі ў гісторыі мастацкі фільм. Ягоны творчы і нацыянальны феномен у перадачы вострая брама. У радыйным слоўніку свабоды у артыкуле кіно чужая бацькаўшчына называецца першым сапраўдным беларускім фільмам. Гэта ягоны феномен неаддзельны ад феномену рэжысера. Рыбараў і іншыя ўдзельнікі групы былі літаральна зачараваныя краявідамі і характарамі Беларусі і беларусаў, што найлепш захавалі свой калярыт менавіта ў заходняй частцы краіны. А яшчэ беларускае кіно даўно стала сынонімам цэнзуры і самацэнзуры, а ў выніку непазбежнага фальшу для прыезджага ж чалавека самацэнзура была на другім пляне побач з жаданнем выказаць сваё непадробнае пачуццё. Феномен рыбарова у гэтым сэнсе падобны да феномену мулявіна. Яны не рабіліся беларускімі змагарамі, але Бог даў ім адчуванне краіны і прагу выказаць гэтае адчуванне без фальшу. Кахаліся, кахаліся. Пришла пора расстались. Зима кохана, пока школяна. И я люблю тебя, тебя, потом вернется до тебя. И я с тобой, как ты со мной. <laughs> Беларускае кіно часта і справядліва папракаюць, маўляў, не надта яно добрае і не надта беларускае. Аднак прыклад чужое бацькаўшчыны, не фальшывай, наватарскай і зусім беларускай змушае зірнуць на справу з іншага боку. А ці быў у беларускага кіно хоць адзін праўдзівы шанец адбыцца беларускаму фільму ў сваёй краіне не было як раскруціцца стаць касавым і культавым чужую бацькаўшчыну можна пабачыць хіба што ў тэлевізіі калі тая захоча гэты фільм паказаць што да відэапракату дык там вы знойдзеце ледзьве не любы трэцеразрадны расейскі фільм але не знойдзеце свайго хто гэтым мусіў бы займацца натуральна не дзяржава бо гэта справа бізнэсоўцаў і натуральна дзяржава якая ўсяму беларускаму прыдае імідж у лепшым выпадку некамерцыйнасці а ў горшым апозіцыйнай палітыкі чым эфектыўна развейвае любы бізнесовы інтарэс і тут сітуацыя з кіно наводзіць на простае але непазбежнае абагульненне як кіно, так і ўся беларушчына нібыта непаўнавартасная і некамерцыйная. Уся беларушчына яшчэ ніколі не мела шансу рэалізавацца, адбыцца. Дык пра якія ацэнкі можа ісці гаворка, калі ацэньваючы яе як дзяржаўную дэ-юрэ, мы маем справу з прыгнечанай дэ-факта мовай, гісторыяй, культурай, можа хіба год ці два далі ім крыху уздыхнуць пасля прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце і вось вам вынік людзей якія на вуліцах менску здольныя падтрымаць гаворку по-беларуску цяпер у сотні разоў болей чым гэта было за саветамі Таму нібы тая рунь пад снегам беларушчына працягвае чакаць свайго веснавога часу вядома не ўсё здолее падняцца з-пад снегу забыцця што да чужое бацькаўшчыны, дык яна здолее. Прынамсі, сённяшні перагляд гэтага фільма пакінуў такое ўражанне. Thank you